i druge kako bi bili min ulil el bab, oni koji pamet nisu stavili na pašu, oni koji imaju razum i taj razum do kraja ispravno koriste. Postavlja se prvo pitanje, ko su stvarni neprijatelji vjere Islama, akide muslimana bošnjaka na ovim prostorima? Odmah ćete kazati židovi kršćani i niste pogriješili ali židovi i kršćani sa nama ne smiju ući u dijalog, jer će brzo izgubiti zato što argumenta nemaju. Djeci ne možeš govoriti da je Bog razapet, a kamoli intelektualcima i tome slično. Ali mi govorimo o neprijateljima, onima koji se vežu za islam. Onima kojima, na čim je ustima, puna usta Islama. I za njih stoje nekakve velike države i velike Ahmedije i velike ustanove. Radi se, draga moja braćo, o velikom šeitanu i o njegovim amiđićima, a o tome je malo kasnije. Kada bi vi upitali jednog prosječnog klanjača koji dolazi redovno u džamiju i onoga koji ne dolazi redovno, ali eto, neće da se odrekne islama, kada bi ga pitao šta je problem sa ovim mladićima, šta vi njima zavirite, ovi mladići koji pustaju brade i njihove žene koje nikabe nose, šta to vi njima zavirite? Uglavnom bi kazali oni drugačije planjaju. To bi u mnogo slučajeva bio odgovor. Oni drugačije klanjaju. Donekle su ovi ljudi u pravu. Ako misle na to da mi upotpunjavamo sunnete koji su bili zamrli na ovim prostorima, onda je odgovor tačan. Zaista mi pokušavamo da svaki sunnet Resula sallallahu alaihi ve selleme u svojoj praksi oživimo. A u pogledu namaza rekao je Resul sallallahu alaihi ve sellem Sallu kema le'ejtu muni usalli Klanjajte baš onako kao mene što vidite da klanjam. Pa su ashabi gledali Resula sallallahu alaihi ve sellem i svaki njegov pokret pa su tako sunnete oživljavali i nisu dali da oni zamijeni. Ako misle da drugačije klanjamo u pogledu skrušenosti, isto su u pravu. Zato što je Resul sallallahu alaihi ve sellem tri put čovjeka vraćao i klanjao i rekao mu klanjaj ti nisi klanjao. A onda nakon trećeg puta mu rekao kada je čovjek ostatavo i kazao O Allahov poslaniće, ja drugačije ne znam. Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi veseleme, kada budeš na kijamu potpuno se smiri. Kada budeš na ruku potpuno se smiri. Između dvije sečde se smiri. I to kod mnogih učenjaka je ruk kod namaza, pogotovo kod hembelija. I važi mi da se prouči dova. Rabbir firli urhamni, vahdini ožburni. Da se dova prouči između istirahat, između dvije sežde i to mnogi učenjaci smatraju vađibom. Jer je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, znate li ko je najveći lopu? Ko je najveći sarik? Ko je najveći kradljivac? ashabi nisu davali odgovore kao današnji intelektualci i filozofi koji sami sebe u govoru često demantuju. Čekali su ashabi da im učitelj Islama dadne odgovor po kojem trebaju živjeti, pa su rekli Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže, najveći kradljivac je onaj koji krade od svog namaza. Pa ako misle oni koji klanjaju zajedno pored nas u safojima često i oni koji nas gledaju po televiziji i onako kada neko napravi nekakvu dramu i film o nama i došao je do zatruška da mi drugačije klanjamo, ako na ove detalje misle onda su potpuno u pravu. Ali mi odgovorno tvrdimo da između, ako možemo tako uslovno kazati nas i nekoga tamo, nema razlike suštinske u namazu. Nema kod mladića kojima se pripisiva da su pod navodnicima behabije, nema kod njih tri sečde, nema kod njih dva rukua na jednom rekatu, nema kod njih stojanja na glavi umjesto na nogama, Sve isto kao i kod Hanefija. Znači, suštinski se mi ne razilazimo i suštinski se mi ne razlikujemo. Ali pogledajte kako su ljudi zaključili. Problem nije u samom fiku. I tu osnovi prsa moraju biti široka. I kamo sreće da je naš narod na hanefijskom fiku i hanefijske akide. Mi sa ovoga mimbera poručujemo da smo mi hanefije u akidi. I hanefije u mnogom, mnogom dijelu fika. Više od dvije trećine fika našega je utemeljeno i rađih je mišljenje kod hanefija. Ali mi malo prije kazasmo da se među nama kriju pravi neprijatelji ali se nešto gura u prvi plan. Pa se postavlja i ovo pitanje, otkud priča o vehabijama? Otkud priča o teroristima? Otkud priča o ovakvim pojavama? Ko stoji iza ovoga? Ko je Ebu Bekra proglasio nevijenikom? Ko je kazao da je Džibril pogriješio? Ko kaže da je Ajša kurva, neuzubillah? Ko kaže da je Ebu Hanifa zindik? Pa ne kažu židovi i kršćani. Oni kažu, oni ne imenuju poimenično. Ovo kažu oni koji dolaze iz Irana i iz Teherana. I koji nas vlas drže u Iranu. I oni ih iz Bulata što ubijaju muslimane u Šamu. I one alevije za koje se mi još uvijek raspitivamo ko su oni. A oni kažu da je Alija Bog. I kada grmi na nebesima da to Alija bićem udara, mi Aliju volimo više od njih, pa kažemo da je četvrti halifa pravedni i da je minel ašer el mubeširin, da je od deset onih kojima je džennet obećan. Ovo su najveći neprijatelji akide na ovim prostorima. Ako se sjeća ta historija je majka života, imali smo embargo na uvoz oružja. I svijet je jako pod navodnicima bio zabrinut. Šta se ovdje dešava s nama? I nije mogla muha u Bosnu da uđe osim da bude iskontrolisana. Ali su tankeri puni oružja iz Irana u rijeku stizali. A onda uz dobre kaucije i nešto je i na ove prostore dolazilo. Mnogi se sjećaju one i slike na puškama iranskim. I tome je slično da ne govorimo o knjigama i o zagudama. Suštinski pravi neprijatelja hire na ovim prostorima su braćo ljudi koje treba zvati velikim šeitanima. Jer veliki šeitan koristi najmudrije metode da bi odratio od Allahova puta. I vidite kako ambasador Irana nađe vremena da za rej Sulemov često sjedi. Nije on došao sa nekim ekonomskim projektima, nego želi da ubrizga svrha od ozgov, da ubrizga pogrešno vjerovanje ovome narodu. Inako smo opterećeni raznim širkijatima, a to ne dolazi iz Mekke i Medine, tamo je to očičeno bi fadlillah nego upravo dolazi iz Kerbele, iz Irana i drugi nesveti mjesta. A zatim, draga moja braćo, njihove amiđe, njihovi amiđići sufije, mi ovdje kada kažemo našem narodu, vi jeste hanefije u fiku mnogo čemu, ali vi trebate biti muslimani po akidi Ebu Hanife, zašto ste leđa Ebu Hanife okrenuli? i vjerujete u maturidijsku akidu. Što to Ebu Hanifa nije tijelo biti maturidijske akide? Što to Šafija nije tijelo biti akide maturidijske? Koje je to akide bio Šafija Malik Ahmed? Šehul Islam ibn Tejne ibn Haim, Ebu Bekr Omer Osman Ali, bili su akide Islama, akide Rasula sallallahu alaihi ve sellem, nisu koristili filozofiju, ili pogrešno tevilenje i tumačenje, nego su tradicionalno tumačili islam, vjerovanje, onako kako je podučio Resul sallallahu alaihi ve sellem. Pa Resul, kako na muslim, pita robkinju gdje ti je gospodar, kaže pise maj aler arš, na nebesima robkinja koja nije školovana, prirodno vjeruje, pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, fa'tikuha fa innaha mu'mine. Oslobodite, ona je vjernica, ona vjeruje Allaha dželle Đalešanuhu. A mnogi su ljudi da danas svog gospodara izgubili, pa kršćani kažu da im je Bog ubijen. Mnogi ne znaju kako im se Bog zove, a mnogi ljudi ne znaju gdje im je gospodar. Teško se onome ko svoga gospodara izgubi. Ovo je suštinski problem. I zato nosioci ovi zabluda, kada hoće da proture svoje pogrešne ideje i kada hoće da povećaju broj turbeta koji ne fali na ovim prostorima, podatka radi, vi znate i krajišnici znaju da mi nismo znali šta je huktanje i šta je hu hu hu i šta su tekije i šta su nekakvi ekteštati, otkriće nekakva ilhami, dok nam nisu došli određeni ljudi koji upravo danas rade prljav posao, sad za novinare, sad za obaveštajce, sad se bave sihromi, ostalim zabudama, a kako i ne. Draga moja braćo, ako čovjek sebi dadne za pravo, da slijedi zabludu i da sebe i pokušava druge da ubijedi, a to je samo zam i obmana, kako on razgovara s mrtvima, kako on razgovara sa hidrom, kako se njemu dostavljaju neki ilhami, kako on i njegov šejh znaju nešto od gajba, kako Allah ima svoje ime koje otkriva samo posebnim ljudima, a ono se zove huev. Allah subhanahu wa ta'ala se nama predstavio sa stotinu lijepih imena. Ima li Allah više imena? Samo Allah zna. Ali mi dokaza za to nemamo. I Resul Islama nas, Islama nas o tome ništa nije obavijestio. I niko nema pravo da izmišlja. I zato po našem vjerovanju, po hanefijskom vjerovanju, Mi smatramo da je bavljenjem sihrom i baviti se magijom, otvarati, zatvarati zvijezde, kao što rade, nažalost, mnogi oni koji danas predstavljaju islam i govore ispod, ispod Ahmedija da je to kufr, da je to dijelo koje izvodi čovjeka iz vjere i zato poručujemo svom narodu, narode naši, ne bojte se nas uz Allahovu pomoć. Mi vam ne smijemo zlo nanijeti. Mi vam ne smijemo nikakve čarke zamotati. Mi vam, mi vam grah ne smijemo bacati. Niti vam smijemo olovo salijevati. Niti vam smijemo ajete naopako pisati. Niti vam smijemo niti smijemo se Allahovom vjerom izigravati, jer bi tada bili nevjernici u Allaha Đelešanu, a mi ne smijemo da se sa Allahom igramo. Isto tako, narode naš, budite svjedoci, a Allah je svjedok, da vam vi obećavamo da vas ne smijemo sa pola riječi izdati, jer Resul Islama sallallahu alaihi ve sellem kaže da onaj ko izda informaciju muslimana, Onaj u novo komponovanom riječniku ko radi za obaještajne službe, a bit će zelenih knjiga i u statbenu, u budućnosti koje će otkriti, Allah će otkriti. I da zulzileti l'ardu zilzaleha, wa ahrađeti l'ardu etkaleha, wa kale l'insanu ma leha, jevme idin tuhadbitu akbaraha. Sve će zemlja izbaciti, I sve će ahbare kazati, ništa se neće sakriti, ali naša nam vjera ne da, da mi muslimana izdamo sa pola riječi, a kamo da budemo službenici, oni koji su pravi muksidi na zemlji i koji muslimane prodaju bi femenin halila, da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Pa ćemo vidjeti, draga moja braćovi, Nema mjeseca, a kamoli godine, da ne čujemo kako se pojavio novi sihrbac, kako se pojavio novi tarikat, kako se otvara ova Husejnija ili ona Tekija, kako se otvara ona sveta česma ili ono sveto dovište. Mi ne stojimo iza toga. Ebu Hanifa ne stoji iza toga. Pravnici i akajdi ovoga, ove vjere ne stoji iza toga. Pa ko to širi? Ko hoće da narodu uništi vjeru? Upravo veliki šeitan koji iz Irana danas dolazi ima svoje podanike diljem Dunjaluka i njegovi amidžići Sufije koji nemaju nikakve veze sa maturidijskom akidom. Mi maturidije ne smatramo nevjernicima zato što su te virili a nisu izmišljali i nisu hikaje kao akaid stavljali ljudima da vjeruju, nego smo se sa njima razišli u savremenom i tradicionalnom tumačenju. Pa mi tradicionalno tumačimo Kur'an i ako Allah kaže da ima ruku, onda to je tako, a kakva je Allahova ruka kako Allahu dolikuje? Lejse ke mitli šeji, vahuo samijem basir. Allahu ništa ne liči. Allah sve vidi, Allah sve čuje. Pa kamo sreće da naš narod zna da je mi nismo nikakvi neprijatelji i da mi ovom narodu, a prije svega, svega i sebi samima želimo samo dobro, a Resul Islama sallallahu alaihi ve selleme kaže La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi ovo je kaida kod nas. Neće od vas niko vjerovati. Ne vrijedi mu vjerovanje dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Zato smo tijeli da postavimo ovo pitanje i da odgovorimo na ovo pitanje. Jer znate, svako malo pa vidimo neke nove napade, neka nova tumačenja. Imamo osjećaj kao da neko želi da prekrije svoje velike probleme, svoj nerad i svoje prljave deke i svoje prljave ponjave, a onda nađe tamo nekakve pojedince, neke, meski, neke miskine ili male skupine na kojima se trenira strogoća i oni jedino su problem u ome društvu, a sve ostalo fercera dobro. Zato, draga moja braćo, kako mi muslimani da se postavimo kada nam nekakva vijest dođe? Ne smijemo osim kako nas je Islam naučio. I zato na sva, na sve izazove i na sva pitanja vođahiduhum bihi džihaden kebira. Moramo se boriti džihadom, to jeste Kur'anom, odgovarati na sve provokacije i na sve laži petljanije. Dolazi ashab Rasulu sallallahu alaihi ve sellem samo zbog toga što je pogrešno zaključio a nije na sebi vidljivo grijeha imao, što nije slučaj danas oni koji zaključuju i oni koji istražuju, na njima se vide grijesi, ne trebaš ništa pitat. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pripisao grijehom i ashabu, nazvo ga fasikom, velikim griješnikom, samo zbog toga što mu se omaklo pa nije dobro zaključio. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Ovi koji vjerujete, kada vam dođe kakav čovjek sa nekakvom informacijom i da džahekum fasikum bi nebein, kada vam griješnik dođe, kada vam bh jedan dođe ili tamo neko koji je izgubio se u vremenu i prostoru sa nekakvom informacijom fetebe i jenu dobro je provjerite an tu sibu kaumen bi džehaletin fa tusbihu ala ma altum nadimin da ne bi zbog svog džehla zbog svog nasrtaja i lako umnosti nanijeli grije nekome pa se nakon toga nakon toga debelo kajali. Kada god čuje vijednik informaciju, ne trebaš ko Buharija putovat 1000 km, samo pusti da se slegne. I gledaj ko je plasira. Znači, vjerniku se može omeketi pa da pogriješi. A kamo li onome u osnovi ko radi grijehe koje iz dina izvode? Ili koji nikako veze sa islamom Nema. Kako onda njemu vjerovati i kako se za njim povoditi? Ali kako i ne, kad se na ovim prostorima vodi medijski rat i vodi se ekonomski rat, želi se zbunuti ovaj narod i on je već zbunjen. Pa vidite ovih dana, draga moja braćo, veliki poremećaj vrijednosti. Subhanallah, kada je bila agresija na ovu našu zemlju, I kada su potlačeni govorili i vapili i molili i kada je stari Reis i Alija sa svojih pozicija govorio muslimanima ummeta dođite ovamo, pomozite nas, Allah vam to naređuje i tako trebate postupiti. I odazvala se mala šakica ljudi koji su došli sa svojim imecima i svojim životima Nije nam bilo krivo što se nam došli. Drago nam je bilo. Bili smo sretni što ima neko umetu da nas razumije i da razumije naše potrebe. Kada sam vidio jednog indica iz Engleske u danima rata, pitam ga što si ti došao u Bosnu? Što ćeš ti ovdje kada nisi znao gdje je Bosna na karti? Kada Kaže, doveo me 75. ajet sure an nisa u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والولدان من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Ovaj nas se kaže, a je doveo. Nismo više mogli ostati, nismo sebi mogli dozvoliti da se sa žrtvom ne solidarišemo. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za se vi nećete boriti na Allahovom putu. Za potlačene, mi smo na strani potlačeni, odmah nas vješajte. Mi smo na strani potlačeni i uvijek ćemo to kazati. Pa i vi sami kažete da tamo ima jedan tiranin koga treba skloniti sa zemlji. Mi smo na strani Bu'afa, mi smo na strani mesakim, vol fukara, a nismo na strani silnika i nismo na strani munafika i nismo na strani oni koji su spremni vjeru da prodaju mi bitremenu kalira. Šta vam je pa se ne bi borili na Allahovom putu za potlačene žene, djecu i starce koji uzvikuju, kažu, kažu Rabbena ahriđna min hadil karijete vlavim jehuha. Izbavi nas gospodaru iz ovoga mjesta, čiji su namjesici, silnici, vođ allena min ledunke volija i daj nam pomagača, vođ allena min ledunke nasira, daj nam zaštitnika i daj nam pomagača. Ovo je, kaže, ono što je prevladalo kod mene, pa nisam mogao da odolim i da kada sam tu toliku krv i zlo sam ja vidio, nisam mogao ravnodušan ostati. Draga moja braćo, znaju bošnjaci, znate li da je sedam hiljada bošnjaka ošlo da pomogne potlačenim Amerikancima u Afganistan i to nikakva tajna nije. Znate li da svake godine država Bosna i Hercegovina javno pošalje kandigent vojske u Afganistan da puca u prsa oni koji vole Allaha i njegova Resula sallallahu alaihi ve sellem i o tome BH1 nikad nije napravio emisiju i nikakvu i nije po kukulicima hodao i skidao sram vas bilo novinari samo ste potvrdili da ste ono što nije jednako profesionalnosti niste opravdali svoju profesionalnost potvrdili ste ono što je bilo u vreme Resula sallallahu alaihi ve sellem On je imao problema sa pjesnicima, a osnova njehova je bila jakulune mala jef'alun. Govore jedno, zato pokriće nemaju. A vi samo radite prlja posao za prljave pare i prljave cireve. Ali ima Allah, Allah će svakoga kažnjavati i poniziti na ovom svijetu prije onoga svijeta. A mi svoju tugu i svoj jad samo iznosimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I kao što je rekao Ibrahim alaih salatu wa salam, prije katapulta hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir obratio se Allahu nije teo džibrilu dolazi mu džibril i kaže o Ibrahim imaš li kakvu potrebu kaže o tebe nikakvu kamo sreće da nama džibril hoće doći kao što je došao na Hendek kao što je došao na Benu Kurezu pa im kuće potresao i strah u njihova srca namjestio Ali pravi vjernici samo traže od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ćemo se tako i mi povoditi za ocem Tevhida Ibrahima alaih salatu wa salam kada je kazao dovoljan mi je Allah. Ti vam njom pomagaš i on je pravi, on je pravi zaštitnik. Pa pogledajte moja braćo, poremećaj vrijednosti. Ako je ošlo nekolicina mladića sa ovih prostora, Pali ste ovi demokrate na prvom slovu demokratije. Jeste li kazali i učite nas i svaki nam dan ispirate mozgove? Kako je u demokratiji osnovna prava sa zagarantovana? Prava na slobodu govora. A jedino nama hoćete da usta zatvorite. Na slobodu kretanja jedinom mladiću koji tamo negdje muslimanima kreće, njemu zabrane udarate. Eto, pali ste na svojoj ideologiji i to je dokaz da slijedite pogrešan put. Pa vas pozivamo da se držite Islama, jer je Allah dao Islam i On je put spasa za sve ljude i za sve džine. Draga moja braćo, postavlja se pitanje mesđidi i džanije. Ova terminologija je opće poznata muslimanima, ali se ovih dana govori često o nekakvim privatnim meseđidima, o nekakvim odvajanjima, kako neko tamo iz nekakvih ilegalnih meseđida nešto govori kako to treba zabraniti i to treba zaustaviti. Draga moja braćo, dobro mi znamo i naš narod zna da su mnoge džamije zaključane i da mnoge džamije su oko nas ina džamije i da u mnogim džamija se, džamijama se ne može istina, istina kazati i da se mladići iz takvih džamija izgoni, ali mi šaljemo poruku, otvorite džamije, neka budu na hanefijskoj akidi i dozvolite riječ da se u njima riječ istine govori, ne mora govoriti Bilal i Bilal i Allan, neka govori neko drugi, Bitna je istina. Odna ćemo vam sve ove mesine prepisati. Mi ne svojatamo i mi nismo proglasili privatnima pa da nekome kažemo ovaj može ući, a ovaj ne može, nego smo i uvakufili Allaha radi, a oni koji ne znaju historiju, neka čitaju. Prije samo 100 godina u Bosni nije bilo ni 300 metara od mešći do mešćida. I Bosna je bila 70, 27% vakufska. Pa mi upravo želimo da vratimo naš narod i sami sebe, da vratimo onoj našoj tradiciji, da ćemo sve dati za Allaha. A poruka i nama i onima koji nas obtužuju. Ajeti sura El-Bakare, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم إلا أن يدخلوها خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب شديد A ko je veći silnik, ko je veći nasilnik od onoga koji ne da da se u džamijama istina govori, koji zaključava i radi na njehovom umetanju, Na takvima je da ponizno u džavije ulaze. Lehum fitunja hizjun, na dunjaluku će biti poniženi. I pratite samo šta je bilo s onima koji su zaključavali džavije i ključ od džavije krili. Nisu dali vjernicima da se u njima lijepo osjećaju i da u njima Allaha te bareke ta'ala obožavaju. Pa ste vidjeli šta je stiglo. Hizjun fitunja dunja, poniženje na ovome svijetu nas Allah sačuva, ofil ahirati adabun šedid, a na ovome svijetu bolna, nesnošljiva patnja. Zato kažemo sebi drugima, uvedite hanefijsku akidu i dozvolite da se riječ istine kaže, pa ćete vidjeti kako smo mi u prvom sapu i mi te džamije ne ostavljamo, To su naše džamije i one nisu krive. Krivi su oni koji neće da idu pravim putem i koji štite sirbaze i koji štite špijune i koji štite neradnike, a neće da govore riječ istine. Mi ćemo je govoriti dok nam Allah subhanahu wa ta'ala ne oduzme moć govora. I dok nas o subhanahu wa ta'ala ne spriječi, aqulu qavli hada wa stafila li wa lekum, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Mi znamo, draga moja braćo, da će nosioci istine konstantno biti napadani. Allah subhanahu wa ta'ala tvrdi وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا Oni će vas stalno napadati, pokušati ubijati, zatvarati, proganjati, samo da bi vas od naše vjere odvratili. Ovo treba da zna svaki vjernik i da iskušenja dolaze i da će ona dolaziti i to je Allahovo pravo da nas iskuša. E hasibe naso i jutreku an yakulu amenna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الف لام ميم zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako istinu kažu a da ne budu stavljani na iskušenja kao što su stavljani oni prije njih, da bi Allah ukazao na iskrene, a da bi kaznio, a da bi kaznio munafike. Istina se prepoznaje i zato kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, Ako hoćeš da znaš ko je na istini, pogledaj u koga su nevijenici, munatici, strele okrenuli. Molimo Allah, te barak evo ta'ala, da konstantno govorimo istinu i da budemo na istini i da se žrtvujemo za istinu i blago onome ko svrši i završi na tom putu, a bude triumfovao sa istinom. Istina, braćo, dolazi. I ovi svi napadi je samo je dokaz i nama optimizam da istina bi hodli Allahi azzeo dolazi. Neki sam dan pitao ljude, na jednom sjelu tijelo sam da im čokoladu hedije dadnem, pa sam ih upitao, znate li u kojem evropskom gradu najviše muslimana ima? Pa su griješili. Krenuli su od Beča do Londona, do Pariza, zaboravili su da u samoj Moskvi ima oko 2 miliona ljudi koji se islamu prepisuju. A vi znate kako se Rusija obhodi prema muslimanima. Ali ne može Firaun ubiti Musa a.s. u svome dvorcu, iako je on beba. Baby, djete malo, ali mu ne može ništa ovo s druge strane govori da je Bog. La haula wa la kuvata illa billah. Ovo treba samo da bude i šaret sva istine. Wa kun jahel haqku wa zahaqa al-baltil, innal baltile kana zahuka. I reci, dolazi istina bi fadli Allahi azze ođel i naš svijet sve više uočava ne mogu više šije veliki šeitani prodavati svoje iransko smeće niti će moći zabludjele sufije koji se ljuljaju i nabijaju se na, na, na, na nožene i na ostalo i prolijevaju krv pro džamiji i izgovaraju ruže riječi neće to naš narod naš narod će uzeti vjeru kako treba ili će biti u ovakvom stanju gdje je ama ništa ako se Allahu ne vratimo, a jedina vjera koja je priznata kod Allaha je el-Islam. Ona vjera sa određenim članom nije ni moja, ni tvoja, ni bosanska, ni arapska, ni turska, nego vjera iz Kur'ana el jeume kmeltu lekum dinekum u etmentu alikum ni'meti u raditu lekum l'islame dina ova vjera je usavršena i potpunjena i Allah je samo zadovoljan sa el islamom dinom sa određenim islamom a to je islam od Allaha subhanahu wa ta'ala pa zbog toga draga moja braćo vredi se žrtvovati i vredi saburati i vredi riječ istine nositi Allah subhanahu wa ta'ala priprema nagrade, džennete i džennetske bašte i hurije i užitak u džennetu gdje oko to nikada nije vidjelo, niti je uho čulo, niti na ljudski mozak može to da sjedne. Šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji se budu žrtvovali za Allaha subhanahu wa ta'ala i budu ensarije ove vjere, vodili davu i džihad na Allahovom putu, i ne bojali se ničeg prigovora, strahovali samo od Allaha subhanahu wa ta'ala.